Rogelis Murgi, ziburun gira zurekin, bon Parisen bizizira, baina orain eh, ziburuntzira, piano jolea zirela entzun dugu, eta horrek interesa piztu digu. Astapenetik hasiko gira eh, pianoaren maitasuna edo pasioa edo txipitatik duzu? Uh, bai, uh, pianoa bagenuen etxean, gure uh, aitaren familiakoa eta eh, be, beti bagenuen ba piano hori eh, etxean, ere haietak diotzen zuen pianoa, eta nire eh, anaia Artur diotzen zuen bibolina, hasi zituen klaseak kontserbatorioan, eta iduriz, bez ba, naiz horretzen, baren galdegin nuen klaseak hartzea pianoa hastea kontserbatorioan eta be sartu naiz uh, urtetan kontserbatorioan eta bon be segitu segitu <laughs> familia haundi bateko alaba zira, denak zirezte musikariak? Eh, ez denak, eh, bon, ba, denak maitatzen dute musika, baina ez dute eh, jotzen, tristeanek ezagutzen duzu, ja, eh, jotzen du eh, gitarra, arturek eh, biolina, eta mm, horror kantatzen du pixkat, baina ez besteak ez dute jotzen. Beraz, uh, bost urtetan hasi zinen, doni banelo itzunen, edo nungo kontserbatorioan baionan? Ez, uh, eh, astapenan zen eh, doni banen, eta gero, uh, kolegio eta gero, joan naiz bai erat, Uh, eta e-, egin e, ditut, uh, e, pasatu dut nire basua uh, kasean eta uh, nintzen ere baionan egia da ipatu dugulen, baina garaieko kontserbatorioaren irudia biziki zorrotza da, biziki irakasle gogorrak eta zu kolakorik ukanduzu? Ez, ez, nire piano irakaslea biziki sintxoa zen eta biziki konten naizu ikusten ditut aurrak Parisen eta aur eh, piano klaseak ematen ditut Parisen eta ikusten ditut eh, aurrak bat dute eh, stres handia eta konservatorioan bat pasatzen dituzte uh, azterketak urtero eta niretzat ez, zen batero ora nire, nire erakasleak denak biziki uh, sintxoak zinen eta bakarrik musikaz mintzatzen ginen eta ez teknika e, beraz e, bai, hori ba, zen hasteko hori zen. ongi zen eta gero heldu eldu nahi zinen Parisen e, Bazen lan hasta nire eskuak, pizkat motelak ziren, e, hainitz e, lan, egin dut gero, ez, <laughs> ez nintzen da ongi preparatua. Ba, bai, eh? bai mm pianoa jotzeko edo edo zeinat instrumento, baina uh, eh, solfez hainitz eh, eskatzen da, horren hainitz eh, solfegea ere maite zinuan? Aztapenean ez, baina gero e, ba, sartu naiz mundu hortan eta ulertu dut eta nire berariak e, <laughs> lan egin dute eta gero ja, maite, maite izan dut, eta egin dut ziklo uh, spezialize pianoan eta ele solfejoan. Ah, bai, bai honan, bai, biak egin ditut, maite nuen. Zer erran nahi du ziklo spezialize? Da, pixkat basoa bezara, baina musika munduan, euh, da lehen, euh, bai, uh, lehen gauza egiten alduzura uh, profesionala bilakatzeko. Eta hori egiten alda bai honan berean? Bai, bai, bai, hori egiten nahal duzu bai Gero, eh, egin nahi balduzu eh, lisanz, master, joan behar zira uh, eh, Bordalen edo Toulouse, uh, Rennes, Parixe, uh, biztan dena, erri uh, handietan. Beraz, momentu batez bai honan bukatu zinuan, zure ibilbidea eta gero, nora joan zira nola segitu duzu? Be, gero, joan naiz uh, aldean. Sartu naiz uh, Boulogne-Biancourt uh, kontsabatorioan. Eta euh, euh, euh, hor egin dut deitzen zena perfean, gero sarartzeko lizanz batean. ta gero zen hiru urte kontserbatu hortan, behin egin dut erasmus bat, gen naiz Austriara zentan nainuen Alemaniara ikasi, ezta hizkuntza biziki eh, importantea da musika aldean. Zeta mm, eh, nik jotzen dut hainitz eh, kant, kantariekin eta be, itz, itz guziak baituzu alemaniarez eta ele inglesez eta dena, alemaniara biziki importantea da. Eta be, Euskal Herrian bizirik ikasi dute Euskara, Espainola, Frantsesa, Inglesa, baina ez Alemaniara beraz ongizten jotea Austria aldean. Maitatu duzu? Bai, biziki. Sobera edera zen. Bai. Zer nuen, ana, kontxarbatorio batean zinean, eta gero egun guziz uh, pentsatzen tizkuntza, eta aldi berean pianoa lantzen zinuen? Bai, zen uh, bat bezala, deitzen da uh, universitet, universite, bai. baina da kontserbatuela bezala. Eta gero hartu ditut uh, alemaniar klaseak ere, eh, bi egun uh, astean. Eta ba, nire egun eroko bizia be, bezala zen, uh, piano kurtsoak, eta taldetik ekin dio, dio dut, egin dut uh, <laughs> tango bat. Ez, ez uste hori egitea Austrian, ben, bon, Sekitzen duzu bizia eta ez dekizu. eta gero beraz eh, Erasmus bukatu eta Parisera itzuli zira? Bai, bukatzeko uh, eh, lizanz delakoa. Eta gero joan naiz uh, eh, Bruselela egiteko master pianoan. Uh, beraz bi urtez, eta hor berriz zeldu naiz Pariserat egiteko bigarren eta Bon, asiko <laughs> naiz ilugarren master bat ekin, <laughs> bai, bada lana. Eta enuen eh, nahi eh, piano irakasle izatea. Ah, piano klaseetan ez duzu diotzen. Ba, eta nahi dut dio. <laughs> Beraz, eh, nahi nuen, akompainamentua egin, kantariek egin, preseski. Eta bada, Palsiko Konservatorioan, bada klase bat hori lantzeko. Eta dena euh, direkzion de Eta be, hori da lan egin nahi dudana. Eta euh, hasi naiz euh, egiten dut lan hori uh, Isili Mulino eta Vanv Konservatorioetan. Mhm. Eta edozein, kantu mota edo bere situazira zerbait eh, kantu mota zehatz batzuetan? Eta da Lirikoan. bai... edo euh, opéra opera repertorioan, edo, euh, edo lead, mélodie, euh, uh, musika idutzia dena eh, kantari eta pianoaren zat, edo kantari eta orkestaren eh, zat. Duela gutxi aurkeztu dute Baionan uh, kontserbatorioko urteko programa, eta justuki bazen kantari liriko bat eta gitarra zuen uh, akompainatzeko, izaiten alda pianoa, gitarra edo zein instrumentu edo badira batzuk egokiago direnak? Be, pianoarekin uh, jutzen alduzu orkestra parte guziak. Zenta euh, nahi balen baduzu euh, Wagner opera bat uh, lan egin uh, kantari bat batekin, ez, ez duzu uh, gitarrarekin uh, jo. Pianoarekin e, egiten duzu pixkat orkestraren soinua eta hori da nire lana ere euh, hori sekatzea uh, doinu uh, onak egiteko flauta, bibiolina, kontrabasa eta be, sortzen duzu ere akompañamentua zuk sortzen duzu e, ez normalki idatzia da bat duzu e, partitura pianoaren zat ben beti aldaketa egin behar ditugu ikusten dugu uh, e, orkesta mm, notak eta gero uh, behar dugu uh, eman gure eskuetan ongi uh, be obetzeko Ados, beraz orain eh, hortan ari zira eta Parisena e, eh, aldi berean eh, klaseak emaiten dituzu pianoko klaseak ondoan pixkat bonbizial izateko pentsatzen dut. Bai, bai, bai dut nire lana kontserbatorioan uh, kantari uh, klaseekin eta gero bat ditut uh, bizpailu ikasle uh, piano kurtsuen zat. Uh, eta ere, bai, maten ditut konzertuak badut euh, talde bat klarinet, euh, batekin. Euh, duela bost urte jotzen dugu elgarrekin eta egiten ditugu kontzertuak. E, maiz egin ditugu e, ospitalitan edo e, etxean, bai. epad delakoa. Eta mm, biziki maite dugu hori egitea, musika ekarazte, ekaraztea Be, leku berezietan... Eh, Ateratzea kontservatoriotik ere? Hori da, eta ikasketan eh, beti ibat ditugu eh, proiektuak kontservatorioan, kontsertuak kontservatorioan, eta gero ez gira prest egiteko kontsertuak elizetan edo e, e, bai eta ere, soinuaren zat, ez dakigu nola beti bergelan uh, eh, diotzen dugu. Beraz, ongi da, eh, talde horrekin uh, eh, maite du diotzea, eta diotzen dugu, ba, batzutan baditugu piano biziki txarrak, uh, ez afinatuak, <laughs> iringarria da, nota bat zuz dira ibiltzen, beraz, beti zerbait aldatu behar dut, ben, ez gira hor uh, egiteko diska bat hor gira uh, zerbait uh, ekartzeko uh, diendeari, eta bizidila ospitalean, uh, urte bat, bi urte, edo euh, ba, bizpailu uh, haste, me... Euh, Senditzen duzu haien aurpegiak aldatzen direla? Bai, bai, bai, bai. guretzat, uh, be, bai, konzertuetan jendeak entzuten dute musika, batzutan euh, eldu dira ez dakite zergatik be, hor dira, eta bon, goxatzen dute, ben ez da zerbait euh, biziki berezia beretzat, eta hor euh, ospitaletan euh, ikusten duzu uh, bizi aldatzen duela uh, eta ere uh, eta pausa polit bat egunean. <laughs> momentu. Ba, eta guretzat ere, ekartzen du zerbait, uh, ez da... zentzu berri bat ematen du musikari. Bai, eta gero beti hartzen dugu momentu bat, e, eh, diendeekin mintzatzeko, bali badituzte e, galde, galde batzu, beraz, bon. Zenta, olakotan, pianoa tokian berean izan behar da, ezin duzu zuk eraman aldiero pianoa? Ez, hori da arazoa, beti atxeman behar da leku bat piano batekin, eta be, iku, be batzutan eh, ez da ona, ez da finuatua, ba, ez dugu, Hai, be bai. egiten dugu, eta mm. hori egitea. <laughs> Eh, zuk e, piano jole bezala, badituzu pentsatzen dut, autore batzuk, maite dituzunak gehiago beste batzuk baino, ze estilo da maite duzuna? Zaila da erratea, e, estapenean e, Chopin musika dutzen nuen beti, eta gero e, nuen nahi beste e, <laughs> autoria e, dutzea, behin orain musika hainitzen zuna dut, eta Parisen bizitzean bat duzu xantza, jeten alzira egunero konzertura, ez da kario, eta filharmonia aldean uh, bizin naiz, beraz, konzertu hain entzuten ditut, eta hola, um, euh, deskubritzen zuzu euh, obra berriak, eta ez euh, da gauza bera entzutea diska bat, eta entzutea musika bat konzertuan, eta egia, bon, ez, beti maite dut Chopin, baina uh, aniz maite dut ere um, euh, musika, euh, Ravel, Debussy, Forre aldean. Eta duela bi urte, hasin naiz ere um, euh, emazte kompositore uh, musika uh, sekatzea pixkat, eta ba, pentsatu nuen zergatik ez dut inoiz uh, emazteen musika diotzen, uh, ez konservatorioan uh, ez dikute inoiz uh, erakutsi. eta be, obra biziki politak atseman ditut, eta Bruselen uh, nire mastera uh, bukatzeko, diodut bakarrik uh, frantxez uh, emazteen musika. Badira beraz. Bai, hainitz, hainitz, hainitz. eta be, ongi zen, eta be, nire irakaseak euh, ez, ez zuten bat ere ezagutzen, beraz... Uh, adibidez, adibide bat emaiteko? Euh, be, ezagunenak dira berba Nadia Lili Boulanger, beren dio dut ere euh, Mel musika eta hori hainitz maite dut kaxik kontzertuaren euh, erdia zen musikarekin. Kontzertu bat egiten duzunean, zuk hautatzen duzu, ze, uh, ze partitura joko duzun? Uh, bai, be, beti hautatzen dugu, eta be, bai, nire ikasketan beti hautatu dut, eta atxeman behar duzu musika eh, ongi jotzen duzuna, mm, ongi pasatzen dena, zure uh, soinuarekin. Uh, Baina hor adibidez badut kontsertu bat uh, ziburuko estudiantina orkestarekin. Eta daitu deitu naute eta errandute, uh, ba, hori nahi dugu dio, badugu Mozart kontsertu ogoita iru, Euh, Ravel, uh, Beethoven, euh, Bach eta be, diadanik egin euh, zenuten uh, programan beraz uh, kalera duzu hori gurekin edo ez bai. eta be, randut bai, <laughs> ez da musika biziki uh, edera da uh, biziki ezaguna beraz uh, pentsatzen den, oai, oai, zaila da, diotzea uh, be, nire masteran uh, ez zuten ezagutzen, musika hori, beraz, e, bede da, e, ben, jotzen bat duzunean obra biziki ezaguna, e, bai, bai, bai, hori da, bai, nan aia ere, biziki desperdina da, zen ta, estudiantina orkesta, beraz da mandolin, gitarra, soinua ez da bat berdina, eta, um, euh, rendut, bai, Lehen aldia da, haiekin egiten duzula? Ebe, eh uh, eh, bai, eh, da lehen proiektua uh, orkesta horiekin. Baina uh, egin dugu lehen konzertua maiatzaren uh, amabian zibulun. Biziki ongi pastu da, Elisa bete zen, biziki konten ziren. Eta hor eginen dugu uh, gure bigarren uh, konzertua elgarrekin uh, lalun batean. Eta bon, be, uh, bigarren eta azken konzertua iduriz. <laughs> Piskat triste da, burte bat ez preparatu dugu hori, eta hori naiz eh, lau edo bost uh, aste burutan uh, lan egiteko elgarrekin. Eta be, uh, behar bat erako dira data gehiago? Behar ba, ikusiko! <laughs> Eta bestela, eh, Parisen kontzertuak erregularki emaiten dituzu, erresa da atxe kontzertuak emaiteko para da? Ez da, erresa, eta be, proposatzen baduzu uh, eh, konzertu bat eh, gela batean, be, programa ongi pentsatu behar da, ongi idatzi, ongi uh, esplikatu zergatik nahi duzu hori dio, eta ez uh, obra ba, diferenteak. Eta, bon, be, klarinetxitarekin uh, atxeman ditugu bost data urte hontan. Ikusiko eh, ba, planetu behar dugu pixkat eh, eldu diren urte hentzat, baina eh, ez da hain zaila. Eta urte hontan ukan ditut ere iru datak kantari batzuekin, diotseko opera musika, ukan dugu data bat Toulouse ondoan, eta ukan den dugu beste bat le vigan euh, festivalean euh, ondoan. Ba, beziki konten naiz. Nola egiten duzu zure burua ezagutarazteko? Nola jendea nola heldu da zure gana eskatzeko kontzertu bat? Egia erran, txantza bat dut, uh, Pariseko konservatorioan naiz, eta eskola biziki uh, famatua da. Beraz euh, laguntzen du, eta proiektuak baditugu uh, leku berezietan ere, beraz euh, kontaktuak baditugu gero pixkat. Erresten du. Mm. Bai, eta ere egiten alditugu ditugu eh, audition batzu, uh, be, egin genuen eh, bat uh, Parixen. talent urte guziz egiten dute uh, batzu, eta hartzen dituzte talde batzu, eta konzertuak uh, preparatu gero. Ados. Proposatzen dizut lehen aipatu duzun Melbourneiz piano jolearen Melisande duinua entzutea. Nola ikusten duzu eh, zure etorkizuna, zure geroa nola ikusten duzu Parisen kokatuko zira, onera Euskal Herrira itzultzeko asma duzu, gaztea zira, baina nola, nola ikusten duzu? Ba, hori zaila da, mm, ba, Pariseko bizia, artisten zat biziki, eh, biziki ongi da, zta, itzuzu bai, konzertu bat denetan, eh, erakusketak museoetan, egunero egiten alduzu zerbait, eta, bon, ez dakiz, eta bizia aparixen niretzat e, euh, akigarria da ere, eta be konten nintzen uh, urte untan berriz etortzeko uh, Euskal Herriera hilabete euh, uh, guziz kaxik ikusteko egiteko euh, entzaiuak orkestarekin eta bon, ez, dakit ikaske, ikasketen zat ongi da Parisen izaitea gero ikusiko, me lan egin nahi badut euh, opera etxe batean, uh, ezin dut hori egin uh, doni <laughs> Eta Parisez aparte, ikusten zira beste nunbait, beste hiri handi batean edo Parisen izan entzan? Euh, bada ere bordale, badute opera bat, uh, izaiten alda ere Uh, eh, nire maite laguna austriara da, beraz uh, berba izan izaiten alda ere austrian edo alemanian. Musikaria da? Musikaria da ere, flauta jotzen du, eta uh, bai, jotzen du elgarrekin, hainitz. Uh, eta ikusiko zinateke austrian bizitzen adibidez? Bai, bai, bai, urrunda familiatik eta euskal erritik, baina uh, biziki edera da, bada eh, natura enitz, mendiak, bada urra denetan, eh, ibaiak, ben... Aberatxada. bai. Eta, eta musika, musikaren aldean ere biziki aberatxada, eh, e, bai, zu opera etxe enitz, eta bai, musika in, importantea da, erri eta um, posible da, zure ustez, eh, posible da ala ere bizitzea eh, pianotik edo musikatik irakasle izan gabe. Beste hori aipatzen zinuen bezala akompainante izan ez, edo hori posible da gaur egun ala ere. Bai, bai, bai, bai, eh, nire lagun guztiak parixen kasik dutzen dutena klarinet, obo, kontra basa edo dena jotzen dute Et eta badu, badute uh, l'intermittence, intermittent du spectacle eta be, bah, datak atxematen dute, hein, e, euh, posible da, bai, bai, bai. Pianoarekin ez da berdinaz eta ez dugu partelik orkestre, orkestretan, baina uh, ala ere uh, beti, uh, beti badalana uh, koralak akompatzionatzeko eta uh, ere uh, Maiz, bat ditugu mesuak, eh, kantari batzu, eh, sekatzen dute pianista bat, eh, beh, hola, atxe alduzu data hainitzen. Mhm. Ez duzu beste instrumenturik jotzen? Erraiten da pianista batek gero edozein instrumentu jotzen alduela. <laughs> Be, ongi irakurtzen dugu musika, hori da. Ben, ez, euh, diotzen euh, dut euh, flauta, ere, ezta hasi nuen flauta uh, Doni Baneko Kontserbatorioan, ere, egin, egin nuen la urte. Zenta nahi nuen uh, beste horrekin dio, eta pianoarekin ez zen erresa. Beraz, hasi nuen <laughs> flauta, eta dio nuen uh, urte uh, endaiako harmoni uh, orkestarekin. Biziki konten nintzen. Eta gero euh, ikasi dut e, euh, gitarra bakarrik. Hori e, euh, dut berantago e, liceo urteetan. Bakizu jotzeko gitarra ondartzan lagunekin, e, akorde batzu eta kantatzen. Be, <laughs> ez dut onki jotzen eta ez dut egunero jotzen bat ere. Mm. Ba, izan, ez dizut galdetu baina, egunean uh, pianoan zenbat oren pasatzen dituzu? Ba, e, jotzen dut egunero, bakarrik bakantzetan beha usten dut pixkat, baina uh, eh, konzertua balin badut, hor eh, badugu konzertua larun batan, ez dut utziko pianoa eh, egun batez. Mhm. Ez da, da bezala, niretzat beti uh, eskoak berot, behar ditut, eta mm, bai kontaktua uh, instrumentarekin biziki lan behar da beti. Ba, nire eguneroko bizian, uh, eh, jotzen dut eh, normalki uh, lau, lau orduz. Egunero. Bai. Eta izaiten alda gehiago, zenta balin badut uh, entxaioa nitz, balin baditut entxaioa eginen dut bi ordu bakarrik, gero bi ordu entxaio, gero bat ordu bakarrik, uh, iru ordu beraz, bai, jutzen aldut... Ez duzu inoiz eh, pentsatu eh, aski dut uzten dut pianoa? Ez. Ez. <laughs> ez da, bon, astapenan ez duen pentsatu nire lana egitea pianoarekin. Eh, hori, de, zen lizoaren uh, azken urteetan, bai, pentsatu nuen, ah, zer egin nahi dut geroa, musika ongi zengo liteke. En, enuen pentsatu hori uh, tipi, tipi denik, tipitik. Mm. Baina gero, uh, be, ikasketak egin ditut honan, buluen, buluen kur, eta eh, ez... Ez, mm-hmm. ez, ez... ez. inoiz. Edo raitea, bo piano aski orain beste instrumentu bat, ez, pianoa da zure instrumentua. Bai, bai, bai. Eta, be ez da, ez da, ez, zaila da esplikatzea benen uh, pianoa zen uh, triste, naizenean jotzen du pianoa. Bai. Fen, da, nire lagun... <laughs> bai, pixkat, bai, egia. batzak erraten dute um, jotzea da pixkat uh, meditazioan bezala. Eta niretzat hola izan da, ere... Baduzu piano mota bat eh, gogokoago duzuna, edo marka bat, edo, edo pianoa, edo zein denek dute soinu ona? Hori ez dugu erran <laughs> denek ez dute soinu biziki ona, en uh, maite dudanean eh, da steinue. Mm. Steinue, ba, beti ikusten badut steinue, sigur naiz eh, kontentzen izanen naizera. Eh, gero, be, jama maite ditut ere. Uh, ez dut maite kawai edo uh, ere badila piano alemaniarrak biziki pixuak dira. eta hori ez dut maite eskuetan, eta soinua polita da, baina ez dut maite uh, sensazioa Ukan dituzu jadanik arazoak eskuetan adibidez eh, piano horrena initzio eta gero? Uh, ez, eh, bon, kasu egin behar da, beti, eta kasu egin dut, zenta badakit uh, laster etortzen dira, uh, tandinit, eta dena, entzuna dut, beraz, bai kasu ematen dut, biziki, uh, bai, kasu egin behar da, zeta musikari hainitz behar dute uh, pausa luze bat egin, edo ez dute uh, segitzen ahal, eta ba, hori ez nahi nuen, zen posible niretzat eh, <laughs> hori uh, pentsatzea, eh, piano ustea zen, zen posible. Beraz, dena antolatu dut, kiloa egin behar da, uh, egin, bai, edo bai yoga, edo bebetik kaso egiten dut. Bai. <laughs> Momentu kotz, <laughs> ez, dut arazurik ukan. Ados, eh, ez dizut galde egin baina kontzertu horiek zenbat irauten dute eh, horren batekoak dira, izan daiteke gehiago gutxiago, bada erreferentzia bat? E, be, gure kontzertua izan da ordu bat terdi. E, ba izan entzuten aldituzu kontzertuak e, bi ordu, kasi ordu, ben, zuluze egida, gero Batzutan entzuten dut lehen, par, lehen eta nahi dut etxera joan, <laughs> ez da ukan dut aski euh, eta obra balin bada biziki uh, askara eta be, gero behar duzu ere zure euh, gorputzan uh, utzi eta hori. <laughs> eta gero beraz, uda hemen pasako duzu edo Pariserat titzultzen zira? Euh, mugituko naiz e, frantzia osoan, eh, ez da mm, baditut e, eh, entxaioak e, balanz ondoan, badut kontsertu bat e, Montpeoli ondoan, eta be, lagun batzu ikusiko ditut e, Bretanian, beraz mugituko naiz ez naiz palixe Udan ez naiz Paris egoten <laughs> ez. da posible. <laughs> Badituzu, badu, bada eh, zusegitzeko manerari, badituzu sare sozialak, edo norbaitek nahi badu, nahi bai zaitu segitu, zure ibilbidea nahi badu segitu, bada paradarik? Bai, badut eh, Facebook eta Instagram, eh, erreski. Uh, eh, e, bon, e, egin beharko nuke hori obeto, euh, ben, normalki beti dazten dut bat dudanean konzertu bat, ben, beraz, bai. Eta profesionalago izanen zirelarik eh, sortuko duzu zure webgunea edo zure eh, proiektua? Bai, bai, bai, badut uh, LinkedIn, momentuko zeri, uh, <laughs> bai, webgunea ideion bat, uh, ideion bat da, milisker. <laughs> Bon, Flor Heliz, ezakit zerbait gehiago nahi duzun gehitu, baduzun zerbait gehiago azpimarratzeko? Eh, ez... Eh, masterra eta gero, zure bi masterrak eta gero, beraz, eh, hiru, bai, beste bi bat egin aduzu. Bai. Besteak eta bai. eta gero, beraz, segituko dugu, ea zein den mm. zure proiektua, norat buruz joaten ziren, eta segituko dugu Euskal Irratietan, mil esker gurekin egonik. Esker zuri. Zure piano doinuekin bukatuko dugu Florelis Murgi Debussyren mask partiturarekin, mil esker berriz ere. Thank you.